для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса Вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Пачакай, тут справа гонару. Калі ўмяшацца, можам зрабіць яшчэ горш. Няхай разбяруцца паміж сабою раз і назаўсёды. З'явіцца паспеем, калі дойдзе да незваротнага. Лишь не будзе пан Ерваси Бутрыма сапраўды забіваць. Саламея, якая кусала вусны да крыві ад трывогі, моўчкі кіўнула головой. Абодва асцярожна падабраліся бліжэй, схаваўшыся за таўшчэзную ліпу. Пранціш трымаў саламею за плечы, баяўся, што яна ўсё сапсуе выбежыць. Бо жанчыну ажно калаціла ад страху за любага. А той любы ніякага страху не выяўляў. Змрочны, саркастычны, ну як заўсёды. Пан Гервасій таксама не усміхаўся, стаяў, сунувшы рукі заліты слуцкі пояс, які падпярэзваў сінюю чугу. Ну што? Бо трым месца табе знаёмае. Наколькі я ведаю, праводзіў ты тут шмат часу. Без карысці, праўда, для тваёй спіны. «Выбор месца даю вашей мости», — холодно промовил лёдник. «Я непераборливы». Пан Галинский криво посміхнуўся. «О, яшчэ б табе перабіраць! о у стайню на звычную табе лаўку не пойдзем! Кладзіся, доктар, проста на зямлю!» і без усялякіх дыванкоў. Вырвич рыпнул зубами. «Бить шляхтица на голой земли? Это ганьба! На диване можно! Кого на диване не стебали? Навод пана Каханку батька великий гетман охаджвал!» Але люднику шляхетские тонкости подобно были обыяковые. «Обыяковые!» зняў камзол, кашулю, няўважна кінуў, скамечыўшы ў бок проста на вільготную нядаўніх дажджоў траву, як бы не спадзяваўся больш апранаць лёг. Так вашай мосці зручна будзе мяне забіваць. Яшчэ я труты ў голас падпусціў. Папярэджваю, Я жывучы, Попрацаваць пану давядзецца цяжка. Нічога! Я дужы! Насмешна прамовіў пана Галінскі. І спяшацца нам няма куды. І зняў са сцяны з аднаго са спецыяльна ўбітых крукоў над небезун, а пугу с тяжким плетеным хвостом. Ды... Что гэта? Американец у сур'ёз сабраўся доктара прыкончыць. Гэта ўжо не жарцікі. Франціш ледзь утрымаў саламею, якая заціскала рот кулаком. так жа доўга я марыў гэта зрабіць. Весела прарычаў пан Ервасі і з усяе моцы ударыў па спіне доктара. Гэта табе за пані Галену, а гэта за брата майго, А гэта за тое, што лезеш у ложкі шляхцянак без сораму. Вырвіч прыкідваў, колькі варта вычакаць. Доктар, вядома, жывучы, але ж скура ў яго не такая, як у цмока. Але пан Гервасі, сцебануўшы тры разы, спыніўся выпрастаўся, выцер рукавом спацелы лоб, выдыхнуў з палёгкай. Ёсць у мяне для цябе адна <laughs> навіна, доктар. <laughs> Малодшы мой пляменнік, пан Александра Галінскі, трагічна загінуў. Што? Доктар ускочыў, як не адчуваючы на сабе новай порцыі свежых шнараў. Пан Ервасі нават на крок адступіў. Такое у доктара было аблічча. Загінуў хлопчык, упарта паўтарыў амерыканец. Карета! увалілася ў дрыгву, ну і... Нават целаў не знайшлі. Лёднік зажмурыў вочы, пранцішу стала страшна ад думкі, што былы алхімікі чарадзей далей можа учыніць. Але Можа і не загінуў. Спяшаючыся прамовіў пан Ерваз, якому відаць таксама стала не па сабе. Лёднік адплюшчыў вочы гневна выкрыкнуў: На такія жорсткія жарты я пану дазволу не даваў. Пан Гервасій пасміхнуўся, яго падобна ўсцешыла, як доктар пераймаецца. <laughs> А гэта ты зараз сам вырашыш жарты ці не? Магчыма, пана Александра Агалінскага знайшлі, Удалося яго неяк дастаць з карэты і будзе яны жыць, як варта нашчадку слаўнага шляхецкага роду, успадчыніць некалькі вёсак, зробіць кар'еру пры двары пана Радзівіла. А магчыма, беднае дзіця ўсё-ткі бясследна знікла ў дрыгве. Ха -ха -ха. Але знайшоўся іншы хлопчык, згублены сын аднаго вучонага, але <laughs> нерадавітага доктара. У лёдніка ажно вусны задрыжэлі ад рапноўнай здагадкі. Галінскі працягваў амаль павучальна. Мала як бывае. Выкралі дзіця, потым яно выхоўвалася невядома дзе. А якая там у малых памяць? Што там да трох гадоў было? І вось родны бацька цудам адшукаў сына. <laughs> Дык вось не ведаю. А як адбылося насамрэч, а? Які хлопчык выратаваўся? Лёднік ступіў наперад і цвёрда прамовіў голасам трохі здушаным ад узрушэння. Ягоная мость пан Александра Гінскі трагічна загінуў. Амін. Ну. Што <laughs> ж? Тады сустракай свайго аднойдзенага сына, прамовіў пан Гірвасій крыкнуў: "Паланейка, давай, вядзі яго!" З густой прысады показалася знаёмая постаць у белай сукенцы і карункавым каптуры. Княжна Багінская, гарэзна усміхаючыся, несла на руках темнавокага малечу. Здарылася неверагодная! Малое пазнала дядьку, які з ім колісь важдаўся і само падбегла да яго. «Пан доктал!» Лёднік сказала, схапіў на руки сваё шчасце і тут жа строга сказаў: Не пан, доктор, а пан, батька. Хлопчык сур'ёзна паглядзеў на прафесара нават скептычна. А цяму? Таму што ты мой сын. Малеча задумаўся зусім па-прафесарску, па уважліва гледзеў нованабытага бацьку крануў пальчыкам крывавы след ад пухі на яго плячы азірнуўся на пана Гервасія Галінскага, нарэшце з годнасцю кіўнуў галавой. Дабла, пан бацька, хацу глядзець у тлубу на золы. Трэба ж, <laughs> памятае паход у абсерваторыю, што значыць спадчыннасць. Пан Гервасі абняў панну Багінскую, дакладней мяркуючы па ейным уборы і заручальных пярстёнках ў абаіх пані Агалінскую, і выгукнуў у бок. «Хопіць! Хавацца! Пан Вырвіч! Пані Лёднік, выходьце!» Прантіш раскланяўся з панам Ервасім, той усміхаўся ва ўвесь рот, падкручваючы вусы. «Ну на што ж? Скончыў вучобу студэнт. А нягош. Франціш стараўся не глядзець на пані Галінскую. А ты не баішся, ваша мось, што наконт патопленай у дрыгве карэты нядобрыя чуткі пойдуць? Амерыканец не збянтэжыўся ні на макавінку. О, так ніякага падману. Сапраўды, дурань фурман коней не стрымаў. Панеслі! Мы з паланэйкай прагульваліся верхам, пачулі крыкі, пакуль даскакалі. Нянька з фурманам базылём патанулі спрабавалі выплысці, ну і... А хлопчыка, якога зараза нянька ў карэце кінула, я так-сяк выцягнуў на пасе, навязаным да дрэва, ныраў дрыгву. Анёл ахоўнік паспрыяў відаць. Малы непрытомны быў, як яго дастаў, але жывы. Паланейка яго неяк выхадзіла, Эх, ніхто не ведае, што ён выжыва Крым маёй старой карміліцы, мяне і жонкі. Вось паланэйцы прыйшло да галавы скарыстаць выпадак, каб вярнуць дзіця роднаму бацьку. Ну, хе <laughs> -хе, дай Бог яму і доктару шчасця. ўся маёмасць брата старэйшаму пляменніку дастанецца. Ні шэліга не возьму, ніхто не папракне, што сірот абрабаваў. Я ж увогуле адсюль з'язджаю з жоначкай. Карабель чакаю ў Гданьску. Пан Гервасі усміхнуўся паланайцы, і тая перапляла пальцы з ягонымі. За мяне цяпер ёсць каму думаць, пахваліўся амерыканец, гледзячы на жонку з захапленнем і жарсцю. Паланейка такія пасланні сачыніла і свайму пану брату і ягонай мосці князю Радзівілу ад майго імя, распісала нашыя прыгоды, падступнасць ангельскіх чараўнікоў, вернасць шляхецкім традыцыям. Пан радзівілаш, расшуліўся, кажуць, дэкляраваў, спраўдзіць бацькаў запавет і вярнуць васковую ляльку, одному профессору. Правда? Десять альбанчиков прислали Ервасию переломанные перьи. С трохи нервовой усмешкой поведомила Полонея. Что значит при встрече забьют, як здрайцу? А твой... Пан брат увогуле не адказаў, заўважыў пан Гервасій. І пранціш зразумеў, што шчасце гэтай пары насамрэч вельмі плыткае. І чапляюцца яны адно з аднаго, як пасажыры патанаючага чоўна. Антіш наважыўся зірнуць на пані паланею. Фанаберыстая, упэўненая, хітравата мілая, напятае смяротнай небяспекай і шчаслівая. Шчасце каханай жанчыны з другім, што можа раніць больш балюча. Я набыла выдатныя пістолі э, галандскай працы. Мы з Ервасем прыстраляліся ўсіх варон у парку перабілі. Пана Галінскі з пачуццём пацалаваў жончыны ручку. Но... Ха -ха -ха. Ну, ну, ну, у каго яшчэ такая кабета ёсць? І засмяяўся як цэзар над пераможанымі егіпцянамі. А як лаяцца пачне, о, ха-ха, на салода слухаць, я і слоў такіх не ведаю. Ну, ўсё, ўсё, змарыўся я з-за гэнага доктара, аж плячо баліць. Лёднікі няхай пераначуюць у тым дамку, дзе мы паніча трымалі. Ніхто не заўважыць. Пані Саламея спіну доктару падлечыць. Есці піць, карміліца ім прынясе. А ты, пан Вырвіч, пойдзеш з намі вячэраць. Праз дзень другім выправляемся за акіян – А лётнікам лепей зранку ціхенька з'ехаць, каб ніхто не пабачыў іхняга сына, скамандавала паланейка. Франціш азірнуўся на прафесарскае сямейства і зразумеў, дзеля чаго яны ўсе ездзілі ў гэтае нялёгкае, безглуздае падарожжа. пятніцу галава была цяжкаватая. Пранці ж ледзь стрымліваўся, каб не пазяхаць пры дамах. Вырвіч вырашыў не заставацца ў гаспадару, хаця пан Гірвасі настойліва прапановаў працягнуць прыемнае развітанне. Нядоўгае сямейнае жыццё не дужа змяніла характары. Таму развітанне з панам Гірвасіем магло ператварыцца... У такое баляванне, пасля якога сцены і свядомасць <laughs> пад цаглінцы збіраюць. Тым болей пану Гервасю паланаецы па ўсім было відаць, карцела застацца сам насам. Неба пералівалася з жаўтавата-ружовымі колерамі, як модны шлафрок. рок у якім выходзіцца спачывальні піць каву. І здавалася таксама нявыспаным і санлівым. Доктар, усеўшыся на каня, захінуў соннага малога сваім плашчом, як найвялікшую каштоўнасць. Малы Алесік дарогай соладка драмаў, але трэба было даць адпачыць і вершнікам, і коням. Таму прыпыніліся ля карчмы пад ганарліваю назвай «Тры Цэзары». Якіх менавіта Цэзараў меў на ўвазе той, хто замаўляў шыльду незразумела, бо на кавалку бляхі была намаляваная толькі крываватая карона з перлінамі. Непадалёк блішчэла плынь ракі, і пранцішу вспомніў, што дзесьці побач павінен быць пракляты млын, на якім яны столькі страхаў нацярпеліся. У тлумы смурод карчмы заходзіць усёй кампаніі не сталі. Лёднік выкупіў лепшага, што там мелася, прыдатнага да спажывання – І пані Саламея, усевшыся на лавачцы пад кустом безу, частавала хлопчыка, які неяк адразу да яе прыхінуўся. Нешта яму напявала, усміхалася шчасліва. Пранціш не сумняваўся, што пані палюбіць малечу усім сэрцам. Лёднік прысеў побач з жонкай і сынам і любаваўся ідылічнай карцінай сямейнага шчасця. Уга пана Гервасія была вельмі малой платай за гэта. Шановныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.